Fl-ewwel parti propja ta' kull edizzjoni tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, aħna qegħdin niltaqgħu ma' vjaġġatur ieħor eh, illi flimkien miegħi iterra eh, fid-dinja ta' l-enċiklopediji. Mhux dejjem naturalment aħna nkunu nterqu bl-istess mod u eh, mhux dejjem anka inkun naf lil dawn l-individwi b'modijiet l-istess jew inkella ugwali. Imma il-varjetà eh, tagħmel tajjeb naħseb. U allura għal programm tal-lum għażilt illi niltaqa' u nlaqakom ma' xi ħadd illi eh, huwa differenti minn dawk kollha illi ltqajna magħhom sissa. Forsi mhux differenti eh, fis-sens li eh, jiena kont naf lil dan il-mistieden li għandi llum qabel ma waqaft biex nitħaddet ftit miegħu eh, biex intom tisimgħu jitkellem waqt il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum. Però eh, ikolli ngħid illi huwa differenti eh, għal fatt illi eh, mhuwiex xi ħadd illi jinteressah biss il-kontenut tal-enċiklopediji jew kella jinteressah biss il-Wikipedija u l-Wikipedia bil-Malti u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu magħha eh, b'mod miftuħ, imma jinteressa kif tinteressa lili u tinteressa lili ferm l-infrastruttura illi permezz tagħha titħaddem enċiklopedija bħal min il-Wikipedia. Dan huwa il-qofol ta' dak illi se nitħattu dwaru. Però ma xtaqx illi nlaqakom ma' xi ħadd u t-taħdita tkun ta' natura teknika. Anqas miża tkun ta' natura teknika eh, in-natura tal-taħdita illi għandna llum, imma hemm elementi tekniċi naturalment fiha. Xtaqt għalhekk illi Biex inlaqqakom sew ma' dan il-mistieden li għanna l-lum, nisimaw l-ewel eh, dwaru kif għamilna anka dwar mistednin oħra, e f'dak li għandu x'jaqsam l-enċiklopediji f'ħajtu. Imma ħalli nħar li lilu jgħidilna aktar dwar hekk aktar milli ngħidilkom jien. Il-mistieden tal-lum huwa Simon Kutajjar. Issa naħseb jiena wieħed mill-iżgħar fuq il-programm għax jien għandi 30 sena. Jiġifieri jiena ħanajlek inkarta għax daħħalna kompjuter meta kelli ħames snin id-dar u l-inkarta kien first and foremost il-point of reference tagħna. Ġifieri inti jekk ħanagħmel xi proġett tal-iskola, kont imur infittex fuq l-inkarta. Però naħseb iktar interessanti kien Ktieb kbir u abjad ehm, kien jismu The Great Big Book of Knowledge. Ħareġ 1995 miktub minn Anne McKee. Issa għadu għadu għadu joħroġ illum ippubblikat minn eh, DK. U dak kien literalment miktub għat-tfal l-enċiklopedija jispjegalek fuq kollox, litteralment bħal ismu Great Big Book of Knowledge. U niftakarni tifel li kont iffissat fuq, per eżempju, l-imħalel fis-sema, constellations, un kont indur il-ġenituri u t-sijiet najdilom, inti meta twilit? Ah, inti mela id-dar ta' durbis, jew id-dar ta' tali. it-tipi ta' sħab, immaġina ommi ħirġa ma' tifel u t-tifel jgħidilha, ara ma, dik isħaba kumulonimbus. U l-mammi tgħid da da x'da xi jkun. Iffissa fuq id-dinosawri u da kollox minn dal-ktieb, ġifri dak ħalla impatt kbir fuqi. Tant, ta' u l-mom indunat tant li il-ktib kont inġorru miegħi kullimkien, il-knisja, l-iskola, kien sar diżastru. U kellha tixtri kopja oħra, għal kopja ieħor tal-ktib, ma jmurx jintilef u mmur nfittxu ma nsibux. Minn dan ir-rakkont qasir, Indubjament illi qegħdin diġà tieħdu idea ta' Simon, il-karattru ta' it-tip ta' bniedem li hu u eh, xi ħaġa illi jiena nsib eh, rinfreskanti, fis-sens illi eh, tajjeb ngħidu illi il-mod kif jaħseb Simon anka dwar l-affarijiet li li joġobni u jolqotni. Imma ħanalli jkompli jirrakkonta dwar din l-enċiklopedija ta' tfulitu u anka forsi jekk kienx japprezza l-fatt illi l-enċiklopedija illi kellu fideħ forma ta' ktib aktarx illi kella bżon tiġi aġġornata, anka għax eh, sama waslet fideħ ċertu affarijiet ikunu diġa imbidlu. Zaħir wisqina biex napprezza eżattament biex nifhem l-idea ta' enċiklopedija trid tkun aġġornata kemm kont kemm kelli snin ma kont għadni żgħir. Però ħalli dik l-impatt li tipo ara hemm ħafna affarijiet li li nista' nsir naf fuqhom u ċertu ċertu affarijiet għadni interessat fihom mhux professjonalment imma hemm dik l-interess. Bħal pereżempju l-imħalel u l-istilel. Pal per eżempju l-bnadar. Jien ta' tifel niftakarni nilab daw il-jigsaw puzzles tal-bnadar u ħafna minnhom kont nafhom ta' tifel. U għad, u għad nafhom. Ħabba da dan imbieħ ktib. Jiġifieri dak ħalla impatt kbir. U mbagħad ovvjament daħal l-enkarta bħala proġetti inti tirreferi għall-enkarta. Issa ovvjament żmien ieħor u hemm enċiklopediji u hemm academic journals. U allura bil-mod il-mod kif nagħmlu ma' kull mistiden ieħor. F'din is-sensiela is-suġġett idur għal Wikipedia. Jiena niftakar pereżempju Wikipedia kienet tissemma l-iskola bħala enċiklopedija fuq l-internet, però li ma tistax tintuża bħala sors ta' referenza. Għaliex? Minħabba l-fatt li dak li jkun jista' jidħol u jeditja kif irid, allura inti ma mhuwiex sorsi tista' tafda fuq. Allura niftakarna pereżempju fil-lessons tal-computer kien hemm min jidħol u jeditja. Għalek naħseb illi tajjeb illi nkomplu niċċaraw dwar dan il-punt kif kellna anka l-opportunità nagħmlu drabi oħra f'din is-sensiela. Meta nirreferu għal Wikipedia kif kienet u il-mod miftuħ kif eh, kien isir ċertu editjar, dan huwa fil-passat. Mhux għax il-Wikipedia ma diex enċiklopedija miftuħa, ma diex enċiklopedija ħilsa, imma għax anke il-mod illi bih hija miżmuma Eh, il-manutenzjoni tal-Wikipedia u għaferm differenti l-lum minn li kien anke sa ħames snin ilu. U allura għal-kem għatem min ma jkollu xjamel u joqot minn għalieħ eh, jorsa gustus eh, billi joqot jilab fuq il-Wikipedia, ikolli najt illi madux il-kas ta' dak l-ammont ta' vandalizmu sfrenat illi kien hemm f'ċertu żminijiet u meta jkun hemm min ma jkollux jagħmel, jifil biċċa l-kbira ta' drabi tal-anqas eh, dak li jsir jitnaddaf eh, f'qasir żmien. Allora tajjeb li ngħidu illi eh, wieħed għandu iżomm f'moħħu dan il-fatt anke meta jħares lejn il-Wikipedia bħala enċiklopedija u bħala sors ta' tarif ġenerali. Li hu żgur huwa li l-Wikipedija naturalment kienet għadha u tibqa' sors enċiklopediku u mhux eh, sors ewlieni li fuqu ssir ir-riċerka. Jiena nħobb intenni dak li jgħid eh, Jimmy Wales wieħed mill-kofundaturi tal-Wikipedija. Jekk inti qed tagħmel riċerka serja u qiegħed tfittex f'enċiklopedija, allura għandek problema ta' riċerka. U l-istess naturalment jott għal Wikipedia, ma mhux biss għal Wikipedia, ma għal kull tip ta' enċiklopedija oħra. Hemm ġiex punti attwalment li naħseb li tista' li naħseb li jistgħu jissemmew. Mela hemm il-punt akademiku ta' għandek il-Wikipedia li dak iż-żmien kien jitqies bħala sors li mhux ta' min joqgħod fuq ħafna, però xorta huwa sors utli għal min u għal min għadu jibda f'ċertu suġġetti. U jiena niftakarni meta kont nagħmel l-assignments tal-università ngħid alright, mela jiena il-test ta' suġġett li għaw li kien fimtu, pero biex nużaħ f'ċertu proġett ħan uża referenzi li hemm taħt. Għax imbagħad inti dak li jkun ngħid ir-referenzi huma aħjar f'kuntest akademiku. Il-punt ieħor li xtaqt insemmi huwa li l-Wikipedia kont insibu ħafna isek tħalt ġo ħanut tal-kotba jew ġo librerija, ma ngħidlek għala. Inti meta tidħol ġo ħanut tal-kotba, e, jekk qed tfittex għal ktieb partikolari jew le, inti tibda ddur li xkafef. U tajt ara tal-ktieb Ara hemm dal-ktieb li ma kontx naf bih, qiegħed inser ta' qiegħed ħdejh. U tagħmel dik il-connection u tajt ara ma kontx naf, ma kontx naf bih dal-ktieb, ma kontx naf bih dal-awtur. L-istess ġo librerija meta iddur u tqalleb ix-xkafef tibda tagħmel dawk il-connections. U l-Wikipedia kont nuża hekk jiena wkoll u kont inqatta' ħafna żmien tiftaħ paġna ta' suġġett u tibda tikklikja fuq links. U tispiċċa minn jekk ftaħt paġna fuq suġġett jinna fuq il-matematika, tagħmel 5 minuti, 10 minuti u spiċċajt fuq pereżempju l-istorja tal-Greċja. Kif spiċċajt hemm ma nafx, imma ħadd dik il-passeġġata Bl-Ingliż jidhirli jgħidulha wiki walk u naħseb bil-Malti forsi wiki mixja ma nafx. Iviva dana fil-fatt huwa parti minn dak li konna f'kull edizzjoni tal-vjaġġi enċiklopedici fejn fit-tieni parti tal-programm jiena nimra f'odissea enċiklopedika u eh, nara fejn nasal. Forsi mhuwiex preċiż eh, l-istess eh, punt li qiegħed jagħmel il-mistidentana hawnhekk Simon Kutajjar imma Jorbot ukoll, u jorbot ma' din idea ta' serendipità. Eh, niftakarni per esempio meta kont neditja il-Wikipedia is-CE. U kontent jidur li kontent nagħmel suġġetti dwar l-ikel. U niftakarni nedit hawn qed naqleb mill-Ingliż għal Malti, ġast artikli biex ma nagħmilx il-modelli u kien hemm jidir li riċetta ta' xi Ta' xi diżerta jidhirli minn Eastern Europe, insejt fejn. U għad tara dan interessanti, nitħajjar insajru at some point, issa mmur infittex ir-riċetta, kieku ma kontx qed nedditjar l-artiklu ma kontx insir naf bih. U hawn allura forsi tajjeb li nagħmlu pass lura u naraw daqsxejn x'inhi din ta' l-editjar tal-Wikipedia b'ċertu ħsieb anka jekk ħsieb forsi eh, xi ftit aktar ħieles minni organizzat. Ma x'inhi din allura għal Simon Kutaj? Eh, jien naħseb għandi storja simili ta' nisoħra illi bdejt neditja l-Wikipedia bil-mod il-mod tbiddel xi ortografija komani sa full stop nieqes l-emmulaw. L-iktar li ntħalt fiha meta ħarġet il-CE ta' Wikipedia Malta u kien hemm diversi raġunijiet għalija dik, ħassejt in-nuqqas ta' ċertu postijiet ta' referenza bil-Malti. U per eżempju, jinnaf informazzjoni fuq il-folklor bil-Malti fej jisibom daw fil-kodba. Emma il-kodba jew out of print, jew diffiċli biex jisibom. Allora, minu interessat, minn fej fej jista' jaqrom. Wikipedia post utli, imma. Għandik tajjeb li ninterrompi ftit lil Simon mill-li kompli jitkellem. dwar l-affarijiet Maltin fuq il-Wikipedia u anke il-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, billi ngħid xi ħaġa żgħira dwar dan is-CEE e illi qiegħed isemmi. CEE e huwa Central and Eastern Europe. Allura r-rebbija CEE e hija ċelebrazzjoni fi żmien ir-rebbija ġifieri mill-21 ta' Marzu lilin illi biha madwar 30 pajjiż ehm, madwar l-Ewropa jieħdu sem flimkien forma ta' kompetizzjoni biex jinkitbu artikli b'dawn il-lingwi ta' dawn il-pajjiżi ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Vant eh, dwar xulxin. Malta bdiet sem eh, f'dan il-konkors minn din is-sena l-2020. Jidir li li eh, semmejnieh drabi oħra bħala attività tal-Wikimedia Community Malta u dan ser jirġa' jsir jew tal-anqas hemm il-pjan li jirġa' jsir dan il-konkors eh, fl-2021, ġifieri fis-sena d-dieħla. Allora ikolli ngħid li ikollna anke opportunità nitkellmu aktar dwaru eh, mill-ġdid il-qudiem. Għalissa inkomplu nisimgħu lil Simon Cutajar jispjega anka dan l-interess illi għandu eh, f'dak kollu li hu Malti fuq il-Wikipedia kif ukoll il-Wikipedia bil-Malti il-Wikipedia. Il-Wikipedia bil-Malti, eżatt. Attwalment jiena eh, eh, l-interess tiegħi huwa il-Wikipedia bil-Malti fuq affarijiet relatati ma' Malta. jiġifieri folklor Malti, mużika Maltija, ċertu aneddoti, eżazzjonijiet Maltin. Hemm ħafna informazzjoni li hija temm jeżisti, però mhuwiex aċċessibbli għal mal-ewwel. Ġifieri inti trid tagħmel ir-riċerka tiegħek, tfittix fil-kotba, tfittix fil-gazzetti, mentri da kollu jista' Hawnhekk qed tisimgħu eh, diskors imqanqal mir-ruħ kif ngħidu ta' Simon Kutajjar. Imma ma' Simon l-aktar ħin li għaddejt jien eh, fl-aħħar xhur kien propju biex anke niddiskutu l-infrastruttura tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, illi tagħmel eh, dawn ix-xewqat tiegħu possibbli. Eh, kollox sew wieħed jista' jikteb u jippubblika fil-Wikipedia kemm irid, imma il-suċċess eh, ta' proġett bħal huwa enċiklopedija online jiddependi ħafna mill-kollaborazzjoni. Jitlob eh, il-bżonn illi jkun hemm ħafna u ħafna nies li kontribwixxu. U dan huwa minnu għal Wikipedia b'kull lingwa, mhux biss bil-Malti. Fil-Malti li għandna bżonn u li qegħdin naħdmu fuq u li qiegħed jaħdem fuq u anke Simon Kutajjar, anke kif se jkompli rakkuntalna, huwa propju dan it-titjib ta' l-infrastruttura tal-Wikipedija. U onestament, qed nieħu gost naħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedija għal propju dak ir-raġuni. Jiena naħdem bħala computer programmer, bħala developer, ġifieri nifhem il-kuntest ta' isma' ħares, inti taħdem fuq ċertu framework biex ħaddieħor ikun jista' juża u idaħħal l-informazzjoni mingħajr ma tindaħal int. U tagħmilha ħafifa kemm jista' jkun għax min ħajdaħħal l-informazzjoni kapaċi ma jkunx tekniku ħafna. U ikun hemm każijiet fejn inti dak l-informazzjoni tkun tridu li jitla fuq il-Wikipedia u jekk isib ċertu ostakoli tekniċi jibża idaħħal dak l-informazzjoni fuq il-Wikipedija. Allora inti iżjed u iżjed tittamela dak li għal dak li kun tagħmilha ħafifa. Għalhekk pereżempju interessajt ruħi fil-modelli tal-referenza. Għax inti biex tagħmel referenzi fuq il-Wikipedija bħalissa kif qiegħda, irid ikollok ċertu knowledge tal-kod tal-Wikipedija. li mhix daqshekk ikkomplikata, qed nitkellem jiena bħala developer, però kapaċi tbeżżal dak li jkun. Allura, dik l-idea ta' isma ħares inti kemm tafas buttuna, tinżillek id-drop down, iddaħħal l-informazzjoni li ssib fuq il-wara tal-ktieb jew fuq il-gazzetta u inti daħħal tir-referenza mingħajr ma qatt missejt linja kod. U għalhekk tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U dik hi inti tittamilha open to the public mhux għal min jifhem teknikalment biss. Huwa tip ta' xogħol partikolari ħafna. U dan huwa fil-verità miftuħ għal kulħadd, jiġifieri jekk inti li qed tismana għandek ċertu ħilijiet bażiċi ta' mm, development mm, fis-software jew inkella ta' computer programming jew x'nafien. Tista' tagħmel kuntatt mal-Wikimedia Community Malta eh, u eh, toffri anke illi tkun parti minn dan it-tim illi qiegħed jaħdem. Dan huwa tim ta' volontiera illi l-idea tagħhom hija li jagħmlu il-Wikipedia bil-Malti esperjenza aħjar biex il-Wikipedija wkoll eh, tkun fost il-lingwi bil-Malti ġviri illi tkun aċċessibbli b'mod aktar miftuħ, b'mod aktar utli. Il-kuntatt mal-Wikimedia Community Malta isir b'mod faċli permezz tal-Facebook, issibuhom anke fuq it-Twitter, fuq l-Instagram, u faċli biex tagħmlu eh, kuntatt mal-Wikimedia Community Malta jew kella sibuhom anke permezz tal-website tagħhom illi hija wikimalta.org. Simon Cutajar propju hekk għamel u ftit ta' xhur ilu ssieħeb mal-Wikimedia Community Malta u għalkemm semmilna li kien qed jaħdem issa riċentament fuq mudelli għal referenzi fil-Wikipedia bil-Malti biex il-Wikipedija wkoll ikollha referenzi sura ta' nies, eh, barra minn hekk huwa kien anke beda jaħdem fuq waħda li hija ftit aktar bażika li ngħidu hekk. Xi ħaġa iktar bażika hija li artikli ehm, enċiklopedici li ma jkunux elaborati bizzejed biex wieħed jgħid isma' hawnhekk għandi tarif kollu jew kella tarif bażiku li għandi bżonn minn dan l-artiklu enċiklopediku. Imma għandi biss definizzjoni, għandi biss żew sentenzi, għandi biss paragrafu. Allura dik eh, tissejjaħ nebbita. Bl-Ingliż isejħulha stub, imma ħalli nisimgħu lil Simon Cutajar jispjegalna x'għamel hu dwar din in-nebbieta. Issa, in-nebbieta onestament dik ħadem ħafna fuqha Chris Portelli. Jiena dħalt fiha biex nirranġa xi affarijiet. Jiġifieri l-infrastruttura tan-nebbita għadha kif kienet. Però in-nebbita hija bażikament mudell li tista' titqiegħed fil-paġna biex tafżal dak li jkun li isma' ħares dil-paġna ta' mhix lesta għad fadlilha ħafna xogħol xi jsir. U hemm dik l-idea ta' inti tista' tagħżel kategorija ta' dil-paġna ħalli dak li jkun jgħid ara, di għandha x'taqsam mal-astronomija pereżempju, jew mal-pjanti tażel kategorija ħalli min jidħol u jgħid isma' ħares jiena nixtieq nagħti ehm, kontribuzzjoni għal Wikipedija, però jiena nifhem jew jinteressani il-Bibja, pereżempju. Tagħfas buttuna, jitilgħulek dawk il-paġni kollha li huma nebbieta fil-kuntest tal-biedja u tibda tara tgħid tara di erba' linji għandha biss, ħa nżidilha iktar. Din issa nżidilha ritratti. U tibda tavvanza il-kunċett tal-Wikipedia. Punt li kelli x'naqsam jien miegħu flimkien mal-komunità tal-Wikimedia Malta kien attwalment l-isem tal-mudell l-isem nebbieta. Għaliex qabel kien jismu abbozz. Issa jina personalment nħoss li l-isem ta' dak li jkun ta' kunċett, l-isem huwa importanti ħafna. U kellna suġġeriment ta' nebbita u eh, kif taħdem il-Wikipedia inti tqiegħed is-suġġett tqiegħed l-idea tiegħek u l-komunità tiddeċidi. jekk kien jekk hijiex idea tajba jew le. U niftakar ma' nebbita kena diversi idea toħra kien hemm insemma loqma li loqma hija biċċa ħobs forsi u ħassejni mhix adattata daqshekk. Abbozz hija draft bl-Ingliż, jiġifieri tagħti l-impressjoni li għadha mhix lesta imma kapaċi tintrema għax hekk hi draft, kapaċi ma tintużax, però nebbieta għandha dik is-sens ta' isma' ħares di kapaċi tikber u timbet u ssir xi ħaġa ikbar milli hi diġà. U hija dik is-sens li naħseb għamlet għamlet li daħħalni bħala l-isem tal-modell nebbieta. Dik problem oħra, għax ovvjament ċertu termini li jum għandhom xaqsmu mal-kompjuter, mannix klim għal-jom bil-Malti, jew tant rajna nużaw il-kelma bl-Ingliż li kapaċi jinstemgħu strambi bil-Malti. Allura inti kollok dik l-idea ta' isma' ħares, hemm daħlu l-kelma Maltija biex ngħidu użajna kelma Maltija jew nħalluha bl-Ingliż għax iktar tinftiehem. Għax jina jina dejaqni ħafna meta nara fuq Facebook, per eżempju, n-nies jisaqsu għal, per eżempju, jekk għandix ċertu klim bil-Malti, ehm, għal ċertu kunċetti, u n-nies jgħidu lek għanna imma ħadd ma juża, allura jina nuża l-Ingliż għax ma teżistix. Mm, Xieġiġifieri. U dan, biex ngħiduha kif inhi, mhuwiex każ ta' eh, naf nazzjonaliżmu rħis, per eżempju, jew nkella l-rridu Malti pur u dan kollu. Ma naħsibx illi illi dwarek qiegħed jitkellem Simon. Simon qiegħed jitkellem dwar dwar xi ħaġa li anka eh, missejna fuqha ma' Mark Vella, missejna fuqha ma' David Edenti, missejna fuqha drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati din hija lokalizzazzjoni dik xi ħaġa illi tagħmel enċiklopedija partikolari b'lingwa li tkun e, iktar tappella għal min jgħat jaqra u jifima b'dik il-lingwa. Inti ħajkollok enċiklopedija li ħajħares li id-dinja b'lenti Maltija. li naħseb dik tkun differenti mill-Wikipedias l-oħra li hemm b'lingwi oħra għax huma ħajħarsu lej id-dinja bil-lenti tal-pajjiż tagħhom. Mela inti jekk tħares pereżempju lej Wikipedia bl-Iżvediż, Wikipedia bil-Taljan, ħajtuk l-istess informazzjoni, però dik l-idea ta' isma ħares jina Taljan u ħanħares lej dan is-suġġett bħala Taljan. U l-istess għandha tkun il-Wikipedija bil-Malti. Ħanħarsu lejn ċertu suġġetti blenti Maltija. U naħseb li tkun aċċessibbli. U din il-biċċa tal-lenti Maltija hija fil-verità il-qofol ta' dan l-argument li qed jippreżentalna hawnhekk Simon Kutajer. Interessanti li naraw ukoll anke mill-perspettiva ta' xi ħadd li qed jaħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedia biex il-Wikipedija bil-Malti Eh, tasal b'mod aħjar u mhux biss minn xi ħadd li għandu għal qalbu l-sim Malti jew il-lingwa jew l-użu tal-Malti u biss dawk l-affarijiet li huma Maltin imma allura kif inlaqgħu dawn l-affarijiet flimkien hawnhekk. Din il-lenti Maltija hija il-qofol tas-suċċess illi jista' għatti kollha enċiklopedija bil-Malti online. Imma kollu sew, saħalli niġu għal eh, biex nalqu eh, it-taħdita li għamilt ma' Simon Kutajjar għal eh, program tal-lum u jiena qabel iħallina tlabtu illi jgħidilna x'qiegħed jaħseb għal-futur, li xiex qiegħed iħares issa dwar kif tkompli l-ħidma mal-Wikipedija. Jien personalment nixtieq inkompli naħdem fuq il-Wikipedija palma semmejna fil-mod ta' l-infrastruttura u l-modelli biex il-Wikipedija tista' tintuża minn min mhuwiex daqshekk tekniku. Però nixtieq nara wkoll dak l-avvanz tal-użu tal-lingwa biex ma jinkitibx kollox direct translation mill-Ingliż, imma jinkiteb b'mod palma semmejna bl-enti Maltija. U naħseb dik tkun importanti biex tagħti dik il-karattru ta' xini Wikipedia bil-Malti.